Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skola, pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārts Druvietis. Prieks atkal būt kopā šajā laikā, ir atkal pirmdienas pievakar, un atkal iedziļināsimies kādā tematā, caur ko Dievs es ticu, var mūs uzrunāt un vest tuvāk sev un darīt mūs derīgākus kalpošanai, lai caur mūsu dzīvi kādu cilvēku tiktu evaņģēlijā aizsniegti. Šajā dienā runāsim par pavisam vienu konkrētu Bībeles grāmatu par vēstuli romiešiem. Taču pirms mēs vēl par to runājam, kā parasti raidījuma sākumā, vispirms aktualitātes par to, kas jauns Svētā Grigora Kristīgā kalpošanas skolā, kādi pasākumi tajā notiek, uz ko jūs esat arī aicināti piedalīties. Pirmdien pulkstens 22. skolas kapelā tezē lūkšana. Otrdien pulkstens 18.00 skolas kapelā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā ar mūziku un lasījumiem kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! No 14. janvāra līdz 28. janvārim skolā viesosies teoloģijas doktors Roberts Rozīns. Profesors studentiem lasa lekcijas par teoloģijas vēsturi. Uz lekcijām aicināts ik viens interesants. Sīkāku informāciju par skolu var iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.com gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Pasaule ir tāda skola, kur mani var atrast beigtu, kur mani māca nebūt dzīvam un runāt, lai neko nepateiktu, kur mani māca dziedāt līdzi tam visam, ko nesaprotu, kad klusēju, neprotu melot, kad runāju, izrādās jau protu. Pasaulē ir tāda skola. Pasaulē ir tāda skola. Man saka, dzīvo ir diena, bet kāpēc tik tumšais rūtīns? Cilvēki neredz viens otru un izskrien viens otram caur krūtīm. Pasaule ir tāda skola, kur visi mācās no kļūdām. Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām. Pasaule ir tāda skola Pasaule ir tāda skola. Un to, kā viss ir pa īstam, to skolotāji nedrīkst sacīt. Šai pasaulē jālasa avīzes, tajā aizliegts lasīt no acīm. Šai skolā pārmāca visus, kā beigt no īstenības Es ienācu tajā ar basām, no nu uzvalkā paslēpties gribas. Pasaulē ir tāda skola. Pasaulē ir tāda skola. Pie kāda skolnieka zārka Dziedamācītājs mirstam, kas galā šī pasaule dzīvoja mirušu, cilvēku vienmēr noliek malā. Šī pasaule tikai izliekas gudra un svin savu izlikšanos. Es labāk palieku par muļķi, ticu dievam un tinos. Pasaule ir tāda skola. Pasaule ir tāda skola. Dieva taisnība ir dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Šie ir vieni no vārdiem, kurus varam lasīt Pāvila vēstulē romiešiem. Šie bija vārdi no 3. nodaļas, no 22. līdz 24. pantam. Vēstule romiešiem droši vien ir viena no vēstulēm, kuras daudzu cilvēku un kristiešu uztverē ir kā viņu dzīves pamats, kā viena fundamentāla kristīgo mācību apkopojoša, skaidri jo skaidri izsakoša vēstule. Dieva vārds, kurā ļoti īsi, ļoti koncentrēti ir izteiktas Gandrīz varētu teikt visas galvenās kristīgās mācības pamatpatiesības. Gregors skolā ir tikko beidzies mācību kurs vēstulē romiešiem, un tādēļ arī radās ideja tieši par šo jautājumu, par šo vēstuli veltīt tai vēl vienu atsevišķu raidījumu. Kā parasti sākot mūsu pārdomas par šodien izraudzīto tematu, sāksim ar aptaujām, ar viedokļiem, ko dzirdam no cilvēkiem mums riņķī. Kas tevi uzrunāja lekcijās par vēstuli romiešiem? Vēstule romiešiem man varbūt atgādināja pašu pamatus to, ko tad nozīmē, ka es esmu taisnota, ka Kristus jau man ir darījis par taisnu, no grēcinieces viņš man ir darījis par svēto, un ka tas jau ir izdarīts Dievu priekšā. Un tas, kas man tālāk ir jādara, ka ir jāļauj vienkārši Kristum tālāk dzīvot caur mani un dot šo žēlstību, ko pat es saņēmu uz citiem. Vēl tur bija interesanti par kristiešu brīvību, ka mēs esam darīti arī brīvi Kristū. Taču savu brīvību mēs nedrīkstam nelietīgi izmantot, tā mums ir jāizmanto mīlestībā pret savu tuvāko. Tās ir cilvēciskās attiecības pirmām kārtām. Un tas, ka ticība, viena pati ticība dievam, nav nekas, ticība nav nekas bez mīlestības. Kad svarīgākais par visu ir mīlestība, un tas ir arī cilvēku savstarpējā aspektā. Man uzrunā tieši pirmā nodaļa par cilvēku bezdievību. Man uzrunā tas par to šausmīgo tumsu, kas ir apkārt visā Latvijā, par to, ka cilvēki dievu nepazīst, kad viņi ir aizgājuši tik tālu, ka noliec pat savu radītāju. Un līdz ar to nāk arī visas ļaunās lietas, kad ir augstprātība, kad ir krāpšana, neslavas cēlāji, nepaklausība vecākiem un tā. Un tad man uzrunā arī astotā nodaļa par svēto garu. Vienīgais, kas var atpazīt no šī ļaunuma, ir svētais gars. Un kad ir ļoti maz tādu cilvēku, kas staigā svētajā garā, kas garīgi cilvēki, ka pārsvarā mums apkārt ir miesīgi cilvēki. Uzrunāja tas, ka, lai iepazītu Kristu, Kristum ir jādod visa sava dzīve, un mūsu dzīve ar Kristu sākās tikai tad, kad mēs dodam viņam visu savu, savus cīņas, savu zobenu, kā tur bija teikts, un esam viņa kalpi. Tikai esot viņa kalpi, mēs varam viņu iepazīt un būt ar viņu kopā. Īpaši palika prātā tas, ka Pāvils šajā vēstulē ļoti daudz runā par to, ko Kristus ir mūsu dēļ izdarījis, un ka viņā mēs esam taisnot, un tur nekā mēs nevaram pielikt, un mums nekas nav jāpieliek tajā no sevis paša un tas ir tā atvieglojoši un atbrīvojoši. Un vēl bija pēc šī kursa noklausīšanās tāds iedrošinājums šo vēstuli lasīt un lasīt, īpaši tās nodaļas no 5. līdz 8. kurā var saņemt ļoti daudz iedrošinājumu ticības dzīvē. Tās ir tādas uzmundrinošas un iedrošinošas un spēcinošas. Dievs devis katram kādu dāvanu, talantu. To nedrīkst norakt. Tas jāspodrina un jālieto, darbojoties darot to godprātīgi, ar prieku, mīlestībā, Dieva godam. Cik iespējams, nenaidoties ar līdzcilvēkiem, saglabājot mieru ar visiem cilvēkiem, palīdzēt citiem, kam grūti, ļaunu atmaksāt ar labu, censties uzvarēt ļauno ar labu. Sirdsapziņa ir labākais likums. Tas bija spilgtākās idejas, kuras bija palikušas atmiņā studentiem pēc šī vēstules romiešiem kursu noklausīšanās skolā. Taču mums ir tā iespēja, ka mēs varam aicināt arī uz sarunu mācītāju no Amerikas Savienotām valstīm Stīvu Teklenbergu, kurš arī, nu pat kā ir beidzis Gregors skolā šo kursu pasniegt. Kas ir vēstules romiešiem unikalitāte un tās atšķirība no citām Pāvila vēstulēm? Yeah, the real difference or unique quality of Paul's letter to the Romans Tā patiesā unikalitāte un atšķirība no citām uh, Pāvila vēstulēm is not really so much in what it says, nav tik daudz par to, ko tā saka, but how it says it. bet kā tas tiek pateikts. Romans was among the, the later of the epistles that Paul writes, not the last, but one of the Romiešiem later. bija viena no uh, pēdējām vēstulēm, ko Pāvils uzrakstīja. Ne pati pēdējā, And there are uh, many themes that we find in the book of Romans which are mentioned sometimes directly in previous books. Un vairākas tēmas no tām, kas pieminētas uh, romiešiem vēstulē, par tām tiek runāts arī citās Pāvila vēstulēs. I think especially you would see a relationship between uh, Galatians and Romans, very close. to var redzēt galatiešiem un romiešiem tanīs vēstulēs. Tur ir daudz līdzības. But I think the real difference is the presentation man liekas, tā lielākā atšķirība ir prezentācija. In Romans, it seems that Paul is being very systematic. Romiešos tur izskatās, ka Pāvils ir ļoti tāds sistemātisks. He's not really reacting so much as he's being proactive. Viņš netik daudz reaģē uz kaut ko, bet viņš jau ir aktīvs iepriekš. The theme of the book, of course, is the righteousness of God. tēma, protams, ir Dieva And he builds his case beginning with establishing the unrighteousness of men and women. viņš runā par the inability for men and women to make themselves right with God. Par viņu nespēju padarīt sevi taisnīgus Dieva priekšā. God's solution to the problem, which is by faith in Jesus Christ. Dieva atrisinājums šai problēmai ir caur ticību Jēzum Kristum. And then how that works practically in the life of the believer. Un tad kā tas praktiski izpaužas kristiešu dzīvē? except for a small section towards the end of the book where Paul becomes a little solemn. Much of the book, he's very positive and putting out the gospel message. Izņemot to vienu daļu uz grāmatas beigām, kad viņš paliek tāds nopietns un klusāks, varbūt visai grāmatai cauri Pāvils ir entuziastisks un sludina labo vēsti. It's on a technical note. We can also say that Paul writes in a question answer format varētu teikt, ka Pāvils raksta jautājumu atbildžu formā. Where he anticipates the next question that would be the logical question from what he just said. Viņš tā kā sagaida jau nākamo jautājumu un atbild uz to, un tad kāds ir loģisks nākamais jautājums uz to viņš atbild. So all of this together really makes Romans just a fantastic book of the clear presentation of the gospel. Viss šis tiešām padara romiešiem tādu fantastisku grāmatu, kura ir tīrs evaņģēlīja pasludinājums. And so, looking at it that way, I thoroughly agree with all of those people throughout history who have seen the book of Romans as really a key book in the New Testament. Un es piekrītu visiem tiem, kas cauri vēsturē ir teikuši, ka romiešiem ir kā atslēgas grāmata and one that each Christian really should give themselves to in the study and reading. Tā ir grāmata, kas katram kristietim tiešām būtu jāstudē kārtīgi. Kā Pāvila vārdi vēstulē romiešiem var palīdzēt kristiešiem viņu ticības dzīvē? Everybody from all time has one single problem or question that they must have answered. Visiem ir viens tāds jautājums vai problēma, uz kuriem viņiem vajadzīga atbilde. How can an unrighteous man or woman be made right with a righteous God? Kā var redzīgs cilvēks padarīt sevi taisnu Dieva priekšā? You know, really, if you answer that question correctly, it is going to have ramifications to the rest of your life. Un jau šo jautājumu atbild pareizi, tad būs arī redzamas sekas uz visu tavu dzīvi. If you answer it incorrectly, nepareizi atbild uz šo jautājumu, well, it will also have ramifications, but it's going to hold you back from your ability to live as God would have you to live. tam arī būs sekas, bet tas tevi atturēs no tādas dzīves, kā Dievs gribētu, lai tev ir. I think for me personally, and probably not only myself, the central chapters of 5, 6, 7, and 8 really are a core that believers should become familiar with. Man personīgi šķiet, ka 5, 6, 7 un 8 nodaļa ir um, tas kodols, ar kuru katram kristietim būtu jāiepazīstas. In chapter 5, you have the establishment of our justification by faith. Piektajā nodaļā tiek runāts par to, kā notiek mūsu taisnošana caur ticību. In chapter 6, you begin to see how that practically works in the believer's life. Sestajā nodaļā var redzēt, kā tas praktiski darbojas ticīgā dzīvē. That having been justified, we are also set free from sin. Tad, kad mēs esam taisnoti, tad mēs arī esam brīvi no grēka. We're no longer slaves in that sense. We belong to God. There's a new relationship. Mēs vairs neesam vergi, un uh, tādā ziņā mums ir tagad jaunas attiecības ar Dievu. Mēs esam brīvi In chapter 7, you see that same theme continuing, but from a slightly different angle. Septītajā nodaļā šī tēma turpinās, bet no citādāka viedokļa. And the, the thing being there that we are also set free from the law. Un nu, tur tiek runāts par to, ka mēs arī tiekam atbrīvoti no likuma. And of course, by that, it's the law as a merit system by which we make ourselves right with God. Šeit likums tiek domāts kā nopelnu sistēma Dieva priekšā. But then when you come to chapter 8, it's by many accounts the great chapter of the Spirit. Bet, kad nonākam pie astotās nodaļas, tad eh, šeit ir tā lieliskā nodaļa par garu. Where you have the triumph of the Holy Spirit in the life of the believer over uh, the flesh. kur ir svētā gara uzvara ticīgā dzīvē pār miesu. Personally, I think in those four chapters there is more than enough to occupy most Christians for the rest of their lives. Personīgi es domāju, ka šajās četrās nodaļās tur ir vairāk runāts nekā mēs spētu domāt par to visu savu dzīvi. But of course, in a brief radio commentary, it's hard to get too detailed. Bet īsā radio uzrunā tas ir grūti runāt par to de detalizēti. Ko nozīmē staigāt svētajā garā? The first thing, the first observation that any conscientious Christian would make. Pirmā lieta, ko uzmanīgs kristietis var pamanīt, is that the Christian life is impossible to be lived in our own strength. Ir, ka kristieša dzīve nav iespējams dzīvot mūsu pašu spēkā. In fact, Paul himself in chapter 7 reveals what appears to be an autobiography of his own struggles. Un īstenībā 7. nodaļā Pāvils pats atklāja kā tādu autogrāfiskas cīņas, kas viņam notiek iekšā. If we try to live according to God's will in our own strength, we will only be met with failure. Ja mēs mēģināsim atrisināt lietas mūsu pašu spēkos, tad mums tikai būs neveiksmes. The answer is not self-will. Tā atbilde nav paša griba vai paša gribas spēks. Some people it may appear that that's enough for them. Varbūt dažiem cilvēkiem izskatās, ka tas būtu pietiekoši. But really it won't ever be enough. Ar to nekad nepietiks. We need something else. Mums kaut kas vēl ir vajadzīgs. And that something else is not a thing, actually, it is a person. Un tas kaut kas vēl nav kāda lieta, bet tā ir persona. It is the Holy Spirit of God, the Holy Spirit of Christ, that when we come to Christ, indwells us. Tas ir uh, svētais gars, uh, svētā gara persona, kurš iemājo mūsos, kad mēs nākam pie Kristus. It is He that can empower us to walk in a manner, as Paul says uh, in Ephesians, walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. Viņš ir tas, kas dod mums spēju staigāt viņa aicinājumu cienīgi. Now, listen, I know that when it comes to the daily practical answers to practical questions, there's often no easy answer. Lai atbildētu uz ikdienas praktiskiem jautājumiem, bieži vien nav vienkārši šī atbilde. But on the other hand, sometimes we make things more complicated than they need to be. Bet dažreiz mēs lietas padarām par komplicētākām nekā tās ir. When you walk, when you just physically walk, what are you doing? Kad mēs staigājam fiziski, tad ko mēs darām? Just putting one foot in front of the other. Tad mēs speram vienu soli aiz otru. Even so, to walk with the Spirit, in a sense, we just put one foot in front of the other. Tāpat arī staigāt garā. Vienā ziņā mēs speram vienu soli aiz otru. First foot is a foot of faith. Pirmais solis vai kāja ir ticības solis. Faith is not just a passive feeling. Ticība nav tāda pasīva sajūta. Or agreeing, simply agreeing that something is true. Vai vienkārši piekrišana kaut kam, ka tā ir patiesība. Faith is active. Ticība ir aktīva. It says, the scriptures tell me that this is true of me at this situation, and therefore I am acting on that. Raksti saka, ka šis vai tas ir patiesība par mani konkrētā situācijā. Es uz to paļaujos un balstoties uz to rīkojos. And that foot of faith is necessarily tied to and works with the foot of obedience. Un šis ticības solis ir saistīts un arī darbojas kopā ar paklausības soli. Because this is true, therefore I, and then you move forward. Tāpēc, ka šis ir patiesība, tāpēc es turpināšu. But Steve, it's still your own effort. Bet, kā teikt, Steve, tas tik un tā ir tikai tev paša centieni. No, not ultimately. Ne galu galā tas nav patiesība. It's more our cooperation. Tas ir vairāk kā mūsu sadarbība. It's the Holy Spirit that is working in us. Tas ir svētais gars, kas darbojas mūsos. And we just simply cooperate with him. Mēs vienkārši sadarbojamies ar viņu. But how do I know what the Spirit is trying to tell me to do? Bet kā es varu zināt, ko svētais gars liek man darīt? Well, the first and most important way is simply in the word of God. Pirmais un vissvarīgākais ir Dieva vārds. You need understanding of what to do in a family relationship, in the business community, in school, in politics, in the church, in your personal life. Lai saprastu, ko darīt ģimenes situācijā, darbā, baznīcā, skolās. The answers are there in the Word of God. Atbildes ir Dieva vārdā. Lūksim Dievu. Visvarenais mūžīgais Dievs, mūsu mīļais Tēvs debesīs. Mēs te pateicamies, ka Tu esi devis savu vārdu mūsu Mēs te pateicamies, ka tu esi devis mums savu vārdu, ka tu esi devis mums gudrību un atziņu, kur mēs drīkstam smelties tavā vārdā, ka tu Dievs esi gādājis par mums, lai mēs nepaliktu neziņā, šaubās, neskaidrībā par mūsu dzīves galvenajām un būtiskākajām lietām. Mēs pateicamies īpaši par vēstuli romiešiem, kur tu esi devis mums. Mēs pateicamies Dievs, ka mēs drīkstam zināt, ka neatkarīgi no mūsu grēku daudzuma, Neatkarīgi no mūsu netīrības, neatkarīgi no visiem lāstiem, kuros esam jau piedzimuši, neatkarīgi no visām lietām, kas ir pret tavu gribu un kas nav mūsu spēkos to mainīt. Neatkarīgi no visa tā, tu dod mums savu taisnību, no savas žēlastības, mums ticot. Mēs te pateicamies Dievs, ka tu rādi to, kādā veidā tu nāc, lai mūsu dzīves pārmainītu. Ka tu dod savu žēlastību, paņem mūsu grēkus uz sevi uznes tos pie krusta un ļauj tos tur pienaglot, un dod mums savu taisnību, it kā tā būtu mūsu pelnīta. Mēs te pateicamies Dievs, ka šī dāvana tiek dota un ir dota visiem, kas tev tic, visiem, kas tic šai tavai dāvanai. Mēs tev lūdzam, kungs, svētī mūsu dzīvošanu tajā, un svētī, ka caur mums arī daudz citi cilvēki par šo tavu lielo taisnošanas un atbrīvošanas dāvanu uzzina. Āmen! There is ease.